domnul ili Boži Blagoslov, kao što ste čuli. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră în acest e, moment de sabat și în același timp e, să salut cu căldură și pe frații de la Vraniu pe care i-am văzut cu urmă cu un an și ceva. E, drago mi je da mogu da budem u vašu sredinu, drago mi je posebno i za braću iz, iz Vranja koji su došli, koji sam ih video pre više možda godinu i po dana. În același timp, Dumnezeu să fie slăvit că în acest timp al istoriei Gospodă, bude proslavljen u ovo istorijskom velikom događaju. Dumnezeu are o grupă de oameni. Bog ima jednu grupu ljudi. Nu mulți la număr în raport cu omenirea întreagă. Ne mnogo nam broju komparativno sa svetom. care trăiesc o realitate deosebită. Koje žive jednu, jedan poseban život. Se pregătesc pentru revenirea Domnului Isus Oni în glorie se spremaju za Hristov dolazak koji će ga i voditi u slavu. De aceea, înainte de a deschide cuvântul, vreau să vă salut cu 1 Corinteni, capitolul 16, versul 22. I pre nego što ću otvoriti naš, naš bi da vas sa prvom 16.22. E, Maranata. I tu piše Maranata. zadnji deo, zadnji deo stiha, Maranata. Și vă spun încă o dată, Maranata. I reci vam ponovo, Maranata. Amin. Amin. Aș vrea să privim la Domnul Isus Hristos în această parte de timp care o avem. Pre nego što ćemo ipak preći, ja bi volio da ga da predstavim brata, mada on neće, zamolio sam ga, on je dolazi iz Temišvara, iz Rumunije, blizu Temišvara, oženjen je, ima ženu i jednog sina od 19 godina. E, pre deseta godina smo se upoznali, ja sam se upoznao lično sa njim i od tada smo nerazvojni prijatelji. On je došao kod nas sa grupom misionara koji su radili kod nas u severnu oblast, u Vojvodinu, kao misionari. E, zahvaljujući njihovog šefa koji su doneli oko 17 misionara i sećam se da za sedam dana imali smo evangelizaciji na 17 mesta, znači 17 sela smo obuhvatali e, tom akcijom njihovom i podelili smo oko 10.000 knjiga koje su bila većina donacije Rumunske unije. Tako da mi se zahvalimo Bogu za doprinose koji su činili e, tada braća naša, a pogotovo pošto on je misionar kao laik, može da ide gde ga ljudi zovu i znači i naravno kod njega on je i u svojoj crkvi starešina, pošto ih ima više, jedan od starešina. Toliko, eto. În după Ioan, u evangeliju po Jovanu, la capitolul 3, Jovan 3, cu versetul 14 și 15, 3, 14 i 15 stih, să citim. Da čitamo. I kako što Mojsije и ја подигна та змијата во пустињата, така треба да се издигне и синот човечки. Немам Библија на, на српска, па, па или нека читају девојке, мож, и 15 стих. Hvala lepo. Atunci când privim acest text, uh, privim la Domnul Isus Hristos. Kada gledamo ovaj stih, gledamo Isa Hrista. Și privind în profunzime acest verset, i kada gledamo dubinu stiha, înțelegem un lucru. Možemo razumeti jedno. Că acest verset nu spune că Domnul Isus Hristos trebuia doar să fie înălțat ovaj stih nam ne ukazuje u buduće da će da treba da se uzdigne Hrist. Dacă versetul biblic ar fi spus în felul acesta, am fi stat liniștiți. Ako bi stih tako glasio, onda bi bili da sada mirni. Și am fi spus în sinea noastră, i rekli bi u samom sebi, Domnul Isus a fost înălțat pe o cruce acum aproape 2000 de ani și noi nu mai avem nicio problemă. Jer Isus Hrist je bio podignut, je tako treba da bude podignut na jedan krst pre 2000 godina. Dar textul acesta vorbește despre înălțarea Domnului Hristos astăzi. Uh, ali ovaj stih nam ukazuje na nešto, otvori nam drugu viziju. În limba română cuvântul trebuie nu este la timpul trecut, ci la timpul prezent. Uh, stih, ovaj, odnosno reč, tako treba nije uh, u, u buduće, nego u sadašnje vreme. De aceea, aș vrea să pornim într-o călătorie și să înțelegem astăzi, în anul 2014, anul Domnului Isus, ce înseamnă să ne înălțăm pe Isus Hristos. I zato bi voleo sada da pođemo na ovaj put i da živimo sa Hristom, odnosno da vidimo ta, te suštine reči što hoće da nam ukazuje. Cu mulți ani în urmă, serva Domnului Ellen White spunea. Pre više godina, eh, duh Proșta nam kaže. Citez. I citiramo? Marea strigare a îngerului al treilea a și început. Velica vica trećeg anđela e već i počela. Prin descoperirea Domnului Hristos. Kroz otkrivenje Isa Hrista. Ca un mântuitor iertător de păcate. Kao jedan spasitelj i onaj koji prašta grehe. Este o, o realitate atât de frumoasă. To je jedna realnost tako lepa. Ce înseamnă astăzi ca în inimile noastre, Domnul Isus Hristos să fie din nou înălțat. Šta deci znači da danas u našem srcima bude podignut Isus Hrist? În Evanghelia după Ioan, la capitolul 8, Evanghelie po Ioanu 8, cu versetul 28, 28, ako Aș dori să citească cineva în croată sau în sârbă. 8, 28, nek se cită na makedonski. Hvala lepo. Tako da razumemo svi, jel tako? E, a Isus im reče, kada podignete sina čovečijega, onda ćete doznati da sam ja i da, i da ništa samo od sebe ne činim, nego kako me nauči otac moj, onako govorim. Observați, Domnul Isus vine și amplifică această nevoie și spune, când veți înălța pe Fiul omului. I vidite ovdje da Isus ukazuje kada podignete ili uzdignete sina čovečega, već kunoašte ka je sunt. Vi ćete prepoznati da, da ja sam. În momentul în care suntem preocupați ca să fie înălțat Domnul Hristos în inimile noastre, I kada budemo fokusirani da, na, da Isus Hrist bude podignut u našem srcu, îl vom cunoaște pe Domnul Isus ca niciodată până atunci. Tada ću uvideti, ili gledat ću na Hrista kao nikada do tada. Apostolul Pavel se ruga cu toată tăria. Eh, Apostol Pavel se molio son silom svojom și să-L cunosc pe El. Da upozna njega. Și puterea învierii Lui. I silu njegovog vaskrsenja. Și părtășia cu suferințele Lui. I dela sa njegovim mukama. Și să mă fac asemenea cu moartea Lui. I da budem sličan njegovom smrću. Iată care era năzuința, dorința apostolului Pavel. Eto, koja je njegova želja bila apostola Pavla? În momentul în care suntem frământați cu această întrebare, cum îl pot cunoaște în mod personal pe Domnul Isus Hristos? duboko razmišljamo na ovo pitanje, kako mogu podići u mom srcu Isusa Hrista? Vom înțelege mai bine istoria planului de mântuire. Tada ću razumeti mnogo bolje plan spasenja. Cu mulți ani în urmă, pre više godina unazad, pe unul dintre capeții marelui pod din Londra, podul peste Tamisa, peste, e, dogodilo se na jednom na mostu u Londonu stătea un cerșetor. Tamo je bio je jedan prosijak. An de zile de an de zile a făcut lucrul acesta. I on godinama na tom mestu, na tom mostu u Londonu prosi. În fiecare dimineață își lua vioara. I svakog jutra on je uzo svoju violinu. Și pălărioara lui. I njegov šešir. Și se așeza la capătul podului. I on je stao na svom starom mestu. Pentru o singură realitate. Za jednu realnost să-și adune bruma lui existențială pentru ziua respectivă. Da poate da živi toga dana. Într-una dintre zile, i jednog od tih dana, s-a întâmplat ceva interesant. Dogodilo se jedno interesant. Lumea care trecea pe podul acela, grăbită în sus și în jos, ljudi koji su prošli la un moment dat, u svojim obavezama, văzând că nimeni nu vine să-i pună nimic în pălărioara lui, i dan prolazi i niko nije se sagnuo da mu baca koji dinar u Și a pus întrebarea, astăzi ce I on već kako prolazi dan, postavlja pitanje danas, šta ću da jedem? Și privind spre trecători, unul după altul treceau în iureșul vieții. I gledaju, gledaju na noge tih prolaznika kako brzo jure i prolaze. La un moment dat, i u jednom datom trenutku, vede pe un dom bine îmbrăcat, ispred sebe gleda jedan gospodina dobro bučen, care trecea pe podul acela, koji je prošao tim putem, tog mosta, și a zis, cu siguranță omul acesta îmi va da suficient ca să am ce-mi trebuie pentru astăzi. Oh, i u njega se neka nada podigla u srcu da će sigurno nešto da mi da ovaj gospodin. Și omul acesta s-a apropiat. On se, još se približio njemu. Și în momentul în care a ajuns în fața lui, i u trenutku kada je stao ispred njega, nu i-a oferit nimic. On njemu nudio ništa. Či i-a sad on întrebare. I postavi mi jedno pitanje. Vrei să-mi dai puțin mie vioara ta? Hoćeš da mi daš tvoju violinu? Și cercetorul acesta care a fost surprins de această cerere. ovaj prosijak, pošto niko nik do sada nikomu nije tražio njegovu violinu, se uită la el. On gleda u njega. Și într-un final, fără să spună niciun cuvânt, îi oferă vioara. i na kraju, bez ikakve reči, on mu nudi svoju violinu. Necunoscutul acela I taj nepoznati gospodin o acordează on je šteluje și apoi începe să cânte. I počinje da peva, da svira. Un lucru se întâmplă acum. I nešto se događa na tom mostu. Lume multă era în jurul lor în momentul acela. U datom trenutku, kada je počeo da svira, toliko se ljudi okupili oko njih unul după altul s-a oprit să poată să admire această muzică I deosebită. svaki prolaznik nije ravno ravnodušno da prolazi, nego je stao da sluša kako ovaj gospodin svira violin. Cercetorul privea la cel care cânta. A ovaj pro, e, prosija gleda to gospodina kako svira. Privea la mulțime. Gleda iste sebe mnošto ljudi. Și nu-i venea să creadă. I ne može da veruje. Niciodată în viața lui n-a văzut atât de multă lume în jurul lui. Nikada u svom životu nije vidio toliko mnoštvo ispred njega. Și pun se întrebarea. I postavlja pitanje. Cine o fi omul acesta? Cum može da bude ovaj gospodin? Și în timp ce era frământat cu această nevoie de a cunoaște cine este omul, I u tom trenutku dok on je razmišljao na ovome, aude din mulțime spunând pe cineva, slušao je iz mnoštvo da je neko govorio, este maestrul paganimii. To e gospodin maestro Paganini. Am adus o ilustrație înaintea noastră ca să înțelegem ce înseamnă să-L cunoaștem pe Domnul Isus Hristos. To je samo jednu ilustraciju koju sam vam dao ispred vas da razmišljamo na tome. De multe ori ne luăm în viața noastră, în mâinile noastre. Mnogo puta mi uzimamo život u ruk, našim rukama. Și încercăm să o acordăm după cum credem noi că este mai bine. Želimo da ga sinkronizujemo ili štelujemo kako mi mislimo da je najbolje. Și de cele mai multe ori producem doar disonanțe. I mnogo puta umjesto svirku čujemo ono što nije lepo. Invitația Domnului Isus este să-i dăm lui vioara vieții noastre. Poziv danas je Hristov da damo violinu Hristu i da na on odsvira. Și să o acordezi el după armonia cerului. Onda je preštelui ili da je namesti prema nebeskom zvuku și să înțelegem ce înseamnă să umblăm zi de zi cu Domnul Isus Hristos. I da možemo razumeti da možemo hodati svaki dan sa Hristom. În Ioan capitolul 8, u Ioan 8, cuvântul lui Dumnezeu spune, Domnul Isus însă își spune, sam Isus Hrist kaže, când veți înălța pe Fiul omului, veți cunoaște că eu sunt. Kada ćete uzdići ili podići Sina čovečega, onda ćete prepoznati da, da ja sam. Acest verset ne duce atât de aproape de experiența lui Moise. Ovaj stih nas dovede toliko blizu do iskustva koji ima Moisi. Pe vremea când Domnul vrea să scoate pe Israel din Egipt, u datom trenutku kada je Bog teo da va, izbavi izraelskog naroda iz Egipta, în cartea Exodului capitolul 3, druga Moiseva, treća glava, Dumnezeu îi se arată lui Moise în rugul aprins. Bog se otkriva Mojsiju u jednom užarenom uh, stablu, ili kako da kažem. Și pentru prima dată Moise aude cuvintele lui Dumnezeu în acest verset, îmi place foarte mult acest I po gând. prvi put Moise čuje uživo Božji glas. Scoateți încăltămintea. Uh, Exod iz... capitolul 3 cu versetul uh, Druga va 3, 5. 5. 5 kaže izuj obuću svoju. Căci locul pe care calci este sfânt. El mesoc de gazi și sfeto. Aici este momentul în care înțelegem ce vrea să spună Dumnezeu. Ă, uh, ovdje je trenutak ka, ako možemo da shvatimo šta Bog želi da nam kaže. Și se spune, Doamne, vrei să mă trimiți să scot pe Israel? A Moise već odgovara, hoćeš da idem da izbavim izraelskog naroda? Și atunci Dumnezeu spune, Onda gospod du-te și spune-le, idi i reci, în Exod, capitolul 3, cu versetul 14. E, eh, druga Mojsova 3, 14, ako hoćeš da čitaš. Cel ce se numește Eu sunt, m-a trimis la voi. Možeš da čitaš? A cunoaște pe Domnul Isus Hristos, a înțelege însemnătatea acestor cuvinte, litele tetragrame numelui Dumnezeu. Jahve. E, ako možemo da razumemo e, te reči koji su izgovorene ja sam kao što iznosi, kao što znamo Jahva, Și Dumnezeu merge mai departe și spune A Bog ide, ide dalje i, reč, i reče Dumnezeul lui Avram Onda kaže ja sam gospod Avrama Dumnezeul lui Isaac Gospod Bog Isaka Și Dumnezeul lui Iacov I gospod Iacoviev M-a trimis la voi On me poslo kod vas. Când veți înălța pe Fiul omului, kada te podići Sina Božjega, veți cunoaște că eu sunt, spune Domnul Iisus Tada te prepoznati da ja sam. Cum putem astăzi să înălțăm pe Domnul Iisus Hristos? Kako možemo mi danas da uzdižemo Isa Hrista? În primul rând, identificându-ne cu credința lui Avram. Priput, ako se identifikujemo sa verom koju imao Avram, Izvoarele istorice spun că pe vremea lui Avram, Urul Haldei avea apă curentă și canalizare. Uh, istorijski događaj nam ukazuje da mesto Avram Uru, gde je živeo, je bio toliko civilizovan da je imao i vodovod i kanalizaciju. Și Dumnezeu îi spune lui Avram, lasă tot confortul tău. I Bog se javlja Avramu i reče, ostavi tvoj confort. Lasă tot ce ai. Ostavi ono sve što ti imaš. Și vino și slujește numai mie. I hodi za mnom i služi samo meni. E ca și cum Dumnezeu mi a spune mie astăzi. To je kao bi, kao na primer sad da mi gospod reče meni danas. Ști, lasă mașina de spălat automată. Ostavi mașinu koja pere automatski. Lasă tot ce ai în casă. Ostavi sve što, sve što imaš u svojoj kući. Și dacă eu te trimit unde vreau ca să mergi, du-te și fă lucrarea pe care o să te, I da ideš tamo gde ja te šaljem. Un al doilea aspect al credinței lui Avram. I drugi aspect njegove vere. A venit momentul în care Dumnezeu a zis lui Avram, ia pe fiul tău, pe unicul tău fiu și adu-l jertfă. I drugo postavljeno teško pitanje Avrama jeste, uzmi sina svog i donesi mi ga na dar, na žrtvu. Și Avram ascultă în totul, totului tot. I vidimo mi da Avram je bio poslušan u svemu, svemu što mu je Bog nare. Urcând povrnišul muntelui Moria. I kako se popeo na brdu Moriju sa svojim sinom, Avram și Isaac mergeau unul lângă celălalt. Avram i sin njegov Isak išli su zajedno sa, na tom brdu. Au ajuns pe platou unde trebuia să fie i stigli su da, do tog mesta gde bi Bog odredio da bude žrtvovan, așezat altarul de jertfă. da bude na, na oltar. Totul este pregătit sve je bio pripremljeno. Și Isak pune întrebarea, tată, unde este mielul? A sin postavlja tati pitanje, tata, a gde je jagnje? Inima lui Avram era răvășită. I tada mu je soi sin slomio srce. Oče. Era unicul lui fiu. To je bio jedan jedini prvenac. Dar Avram îl cunoștea pe Dumnezeul lui. Ali mi vidimo da Avram je upoznao ili znao Boga. Și Avram este dispus să ducă la îndeplinire porunca lui Dumnezeu în totul. Ali njegova ideja este da ispoštuje ili ispuni Boži nalog u potpunosti. A avea credința lui Avram înseamnă să asculți pe Dumnezeu în tot ceea ce face. E, znači imati veru Avramovu, znači poslušati ga u potpunosti šta on zahteva od nas. Al treilea aspect al credinței lui Avram. I treći aspekt njegove vere. Atunci când Dumnezeu merge să nimicească Sodoma și Gomora. Tada, kada Gospod ide da uništi gradove u dolini, se oprește pe la Avram. On ne može da zaobiđe prijatelja svog Avrama. Cum aș putea să fac fără să-i spun lui Avram ceea ce vreau să fac? Gospod postavlja pitanje i dat, dat je uh, izveștaj, kako mogu da činim to, a prijatelju mom Avramu da mu ne kaže. Și Avram mijlocește. I mi vidimo ovde Avrama kako posreduje. Doamne, poate în Sodoma sunt 50 de oameni. I on razgovara sa Bogom i kaže, Gosp, pošto je znao da će Bog uništiti te gradove i pitao ga ako ima 50 vernika. Și coboară mijlocirea până la 10 persoane. I vidi da e, u tom e, razgovoru ne, nema 50, nego posreduje do broj 5. Al treilea aspect al credinței lui Avram este mijlocirea. I treći aspekt e, Avramove vere jeste e, e, posredovanje sa molitvom. Dumnezeul lui Isaac. Bog Isakov. Este Dumnezeul tuturor celor care ascultă. Este Bog onome koji sluša. Mă uit spre tineri de astăzi. Gledam naše mlade danas. Am și eu un băiat aproape 19 ani. Ima mia sina skoro 19 godina. Și îmi imaginez cum a fost Isaac. I mislim kako je tada bio Isak. N-a ieșit niciodată din cuvintele tatălui său. On nikada nije izašao iz uh, očevog žargona ili izraza. A ascultat de Dumnezeu așa cum cere El este să te identifici cu ascultarea lui Isaac. biti poslušan Bogu, znači treba da se identifikujemo poslušnošću Isaka koju ima prema svome ocu. Isak este un prototip al Domnului Hristos. E, i vidimo da ovaj sin Isak je jedan prototip poslušnosti Isa Hrista prema svome ocu. Domnul Isus Hristos a sfăcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Isus Hrist mi vidimo da je bio toliko poslušan do smrti, odnosno e, pošto je Božja volja bila da umre, on je išao do smrti da ga posluša. A cunoaște pe Dumnezeu înseamnă să ai lupta în rugăciunea lui Iacov. E, znači, upoznati Boga, znači imati tu borbu posredovania i molitve. În cartea Geneza, textul biblic spune că Iacov, în acea noapte a luptei de la Iaboc, a rămas singur. Uh, I mi vidimo da u prvoj knjizi, uh, kada je te noći Jakov ostao sam, Mi-amintesc de o tânără cu câțiva ani în urmă. Sećam se de mlade pre par godina unazad. A cunoscut adevărul lui Dumnezeu. Koja je upoznala Božu istinu. Și dorea să încheie cu Dumnezeu legământul prin botez. I imala je dar da na kraju uh, se krsti i preda Bogu. Când auzi părinții că ea urmează să se boteze într-o biserică care ține sabatul, adică sâmbăta, uh, i kada su saznali njegov, uh, njeni roditelji da ona poseđu, ide u jednu crku koja i ajde da je druga crkva, nego poštuje dan sedmi, biblijski dan, I-a spus, tu nu vei face lucrul acesta niciodată. Ti to ne možeš deci nikada činiti. Dacă vei face așa ceva, noi te vom dezmoșteni. Ti ako to budeš činila, mi ćemo se tebe odreći. Și tânăra a rămas hotărâtă să-L urmeze pe Domnul Isus. A mlada, naša sestra, je donela odluku bez obzira šta će se dogoditi da sledi Isusa. Tatăl și mama ei i au spus răspicat. E, otac i mati su rekli, De azi înainte, tu nu mai ești fata noastră. mi od danas ti više nisi naša kći. Ja a rămas singură. Ona je sama ostala. A avea credința lui Iacov înseamnă să rămâi singur cu Dumnezeu. Znači, imati veru Jakovljevu, znači ostati sam kada nemaš nikoga sa Bogom. Cred că ați experimentat și dumneavoastră momente în care ați rămas singuri cu Dumnezeu. Verujem da i mnogi od vas su ostali nekada sami, samo sa Bogom. Soțul sau soția nu v-au putut ajuta. Ni, možda ni uh, sin, ni E, ovaj, ni muž, ni supruga nisu te mogli pomoći. Mama și tatăl poate au putut să ridice doar din numeri și să spună, nu știu cu ce să te ajut. Možda i mama i tata su podigli rame i rekli su, ne mogu, ne možemo sad ti pomoći. Cei din jur puteau să privească la dumneavoastră și să spună, n-am nici cum să te ajut. I možda ljudi iz okruženja gledaju tebe i kažu, nemamo čime da ti pomognemo. Și atunci singur ajutor. A i onda jedini, jedina pomoć este să te prinzi de Dumnezeu cum s-a prins Iacov la Iaboc. Este samo da se prihvataš i da se hvataš Hrista, kao Iacova, na, u Iaboku. A înălța pe Dumnezeul lui, lui Israel astăzi. Podici Boga Israel danas. Înseamnă să credem că Dumnezeu poate să facă posibil imposibilul. Da verujemo da Bog može činiti ono što je nemoguće. Mi-amintesc de un uh, misionar al secolilor trecute. E, sećam se jednog misionara prošlog veka. Numerul este Taylor. Njegovo ime je Taylor. Călătora cu vaporul. On je plovio brodom. Și la un moment dat e, vântul îi îndrepta spre o insulă populată de canibali. I e, vidimo da bila je neka oluja na moru i da vetrovi su ga nosili do, jedne ostre, do jednog ostreva koji su bili ljudi, živeli kanibali. Și capitanul vasului, pentru că cunoștea că e este misionar. A capetan Broda, pošto je znao šta će se dogoditi, i-a spus, domnule Taylor, vreți să vă rugați ca vântul să nu ne mai fie potrivnic? I to, taj kapetan je moli ovog misionara da se moli Bogu da nam ne bude protivnik i da stignemo do ostrva, do tog ostrva. Și Taylor a spus, eu mă rog, dar dumneavoastră ridicați toate pânzele sus. Ja ću da se molim, ali vi podignite sve zastave gore. La care Capitanul a spus, acest lucru este imposibil. A kapetan mu je odgovorio da je ovo, ovo što ti tražiš je nemoguće. Dacă voi ridica toate pânzele sus, în curând vom fi naufragiați pe această insulă și știți care va fi soarta noastră. Ako ja putem podigao sve zastave gore, onda e to, ti znaš šta će se dogoditi. Și Taylor a spus din nou, hotărât. A misionar Taylor a rekao, od, od, o, o, odlučujući? Dacă nu ridicați toate pânzele sus, eu nu mă rog. Ако не дижете све заставе горе, не ни да се молим. Și capitanul dă poruncă ca toate pânzele să se ridice sus. A capitan broda daje zapovest da se sve zastave podižu gore. Omul lui Dumnezeu coboară undeva mai jos ca să poată să se roage. Boži, Boži sin silazi u brodu niže da se moli Bogu. Nici n-a început să se roage bine. Nije ni počeo da se moli dobro. Și capitanul vine și spune, a kapetan siđe cu njemu, Domnule Taylor, nu mai trebuie să vă rugați. I kaže, gospodine Taylor, nemojte više da se molite. Vântul s-a întors și o luăm cu viteză mare spre drumul pe care trebuie să mergem. Vetar se odjednom okrenuo i mi tako brzinom idemo skroz drugim pravcem. Al cunoaște pe Domnul Isus Hristos înseamnă să lași pe El să rezolve imposibilul verovati u gospoda, to znači tada kad je nemoguće da će on rešiti to. Cred că cunoașteți și dumneavoastră istoria vieții lui George Müller. Ja verujem da znate i vi život Georgea Millera. Într-o seară, jedne noći, la orfanatul său, tamo de, unde avea mai mulți copii, de je čuvao više dece, s-a pus masa de seară. On je postavio večeru, și bucătăresele au venit și au spus, domnule Miller, pentru mâine dimineață nu avem lapte să punem la copii. I kuvarice su mu izaše te večeri, kaže da mi ovo što imamo, imamo za večeras, a deci sutra jutru nemamo više šta da činimo. Și, telor, și Müller a spus, Dumnezeu va purta de grijă. Eu mă duc să mă rog. Ovaj Miller je rekao, Bog će da se pobrine. A venit dimineața došlo jutro. Era pe punctul să se pună masa. Došlo vreme, 8 sati, da deci posluže hranu. S-a pus pâinea. Dat je hleb. s a pus cănile. Date su čaše. Și era 8 fără 10. I bilo je 10 do 8. Și bucătăresele vin și spun, domnule Miller, mai avem 10 minute și copiii trebuie să mănânce. Nu au decât pâine. I cuvarice su došle pred George Millera i rekle, mi imamo evo, još deset minuta i deca treba da jedu, a nemamo šta da im damo. Če vom face? Šta ćemo činiti? Miller a spus, a Miller vreau je rekao, să rămân în continuare cu Dumnezeu pe genunchi. Hoću da budem, da me ostavite još malo vremena na kolenima sa gospodom da razgovaram. Mai erau 5 minute. Bile su, prošle su još 5 minuta. Și la poarta orfelinatului bate cineva. I na tom, u tom sirotištu je kucao neko. Domnilor, Vă rog să veniți să luați laptele. Gospodo, izacite napoli, da uzmete mleko. Mi s-a rupt osea căruței chiar în dreptul porții dumneavoastră. I na mom auto mi se polomila osovina tačno ispred vašeg siro, uh, siro, maštva, uh, sirotinje, odnosno domu gde su siromašna deca. Și copiii aceia au băut lapte în dimineața aceea, I pentru tako, că Dumnezeu a pregătit lucrul I tako da su deca i tog jutra su popile mleko. Când veți înălța pe Fiul omului, kada budete podigle ili uzdigle Sina Božega, acest lucru ne obligă pe fiecare dintre noi. Ovo nas obavezuje svakoga od nas. Să ne punem foarte serios întrebarea. Da postavljamo veoma ozbiljno pitanje. Îl cunosc atât de bine pe Domnul Isus încât să rămân statornic în cuvântul lui, indiferent unde ar merge drumul. Da li sam upoznao Isa Hrista da mogu se upouznam u njega bez obzira gde me vodi put. Primul gând care vreau să-l aduc încercând să punem înaintea noastră această cunoaștere a Domnului Isus. I pre nego što hoću da ustadim još, još jedan miso o Isu Hristu. Ca un mântuitor iertător de păcate. Ca o spasitelea i onaj koji prașta grehe. În cartea Calea către Hristos. U knjizi Put Hristu. Există un pasaj pe care vreau să vi-l uh, citez. Uh, ima jedan citat koji bi volio da ga pročita. La picioarele lui Hristos kod Hristovih nogu nu suntem numai iertați. Ne da smo samo oprošteni. Ci, prin, ci rămânând în Hristos nego i, uh, i pored Hrista primim o inimă nouă primamo srce novo dorințe noi želje nove un caracter nou i jedan novi karakter și inclinații noi i e, nove želje. La picioarele Domnului Hristos primim o inimă nouă. Znači, kod Hristovih nogu dobijemo jedno novo srce. Dorințe noi. E, nove želje. Un karakter nou. I novi karakter. Și inclinații noi. I posebne e, želje. A te identifica cu credința lui Avram. Da se identifikujemo sa verom Avramovom. Înseamnă să spui, Doamne, dacă e voia Ta să pun totul pe altar, dăm putere să o fac. Ako je tvoja želja i volja da stavim sve na oltar, ti mi daj silu to da činim. Aș vrea să pun o întrebare la care nu vreau să-mi răspundeți. Ja bih volio da vam postavim o pitanje, ali ne, ne morate da mi odgovorite. Sunteți frământați de dorințe noi în viața dumneavoastră? Da li želite nešto novo ili u vašem životu ili u vašem veri prema Hristu? Doriți atât de mult ca o inimă nouă să fie partea dumneavoastră în fiecare zi? Da li želite da vam Bog dade svaki dan novo srce? Doriți ca să aveți înclinații noi? Da li želite da imate nove želje? Doriți ca să aveți un caracter nou? Da li želite da imate novi caracter? Vă doresc și îmi doresc. Ja vama želim i sebi želim. Ca această binecuvântare să fie fiecare dintre noi. Da ovaj blagoslov bude o nas. A crede că Dumnezeul cel mare da, da, ako budemo veri, verovali u onog velikog Boga, Dumnezeul întregului pământ, așa cum spune profetul Isaia, kao što ga naziva prorok Isaia, Bog ovog vasiona ili velikog se identifică cu fiecare dintre noi koji želi da se identifikuje sa svakim posebno u nama înseamnă să trăim așa cum Domnul Iisus Hristos ne-a arătat că trebuie trăit. Da živimo upravo onako kako je Isus Hrist pokazao da možemo da živimo. Pe muntele Carmel. I na planini Carmen, Carmel. Ilie stătea singur pentru Dumnezeu. Ilie je stao sam na, na Božoj strani. Aș vrea să deschideți împreună cu mine să citim rugăciunea lui Ilie. I možemo naći svi ovaj molitvu Ilinu. În 1 Împărați, capitolul 18, cu versetul 36. Uh, țară, Irina, 18. Este menționată rugăciunea lui Ilie. 1 Împărați, capitolul 18, versetul 36. 18, 36, ja bi te molio între Împărați 18 cu 36. Znači prva knjiga Carijem 18.36 I kad bi vreme da se prenese žrtva, pristupi Ilija prorok i reče, gospode Bože Avramov, Isakov i Izrailjev, neka danas poznadu da si ti Bog u Izraelju i da ja, da sam tvoj sluga i da sam po tvojoj reč učinio sve ovo. Observați cu ce începe Ilie rugăciunea lui. Ste obratili pažnju kako uh, prorok Ilie počne svoju molitvu. Stând singur de partea lui Dumnezeu. Koji je bio sam i branio Boži interes. Ilie s-a rugat. On se molio. Dumnezeul lui Avram. Bog Avramov. Dumnezeul lui Isaac. Bog Isakov. Dumnezeul lui Israel. I Bog Izraeliev. Dumnezeul lui Avram este Dumnezeul tuturor celor care cred că în condițiile cele mai grele ă, Bog Avramovi ă, Avramovie ă, da veruješ u najtežim uslovima Dumnezeu este la cârmă. Gospod je na volanu ili na, on vodi, Bog. Dumnezeul lui Avram este Dumnezeul celor care cred că atunci când totul este aproape spre capăt. Bog Avramov je tada kada misliš da je sve na kraju ili sve gotovo. Dumnezeu mai are încă resurse. Bog još uvek ima rezerve. Dumnezeul lui Avram este Dumnezeul tău celor care cred că atunci când noi nu mai vedem nicio ieșire din impas, Bog Avramov e kada mi ulazim u neku situaciju da ne vidimo izlaz, Dumnezeu are o mie de căi. Bog još ima hiljedu puteva. Acesta este Dumnezeul nostru. Ovo je gospod naš. Și Ilie s-a rugat И Илија се молио, тоа le-am făcut după porunca ta. I sve sam činio po tvom zapovešću. În acest timp al istoriei. I u ovom istorijskom vremenu. Lumea zilelor noastre se îndreaptă cu pași repezi. Svet ili ljudi idu trčećim korakom. Spre semnul fiarei. Prema iconii zverinoj. Poporul lui duh proștu kaže da Boži narod se pregătește pentru sigiliul lui Dumnezeu. Da se Boži narod priprema za Boži pečat. Serva Domnului spune în aceste cuvinte. I duh proștua nam kaže u ovom, citatu. Toți aceia care în fiecare dimineață citesc oni, Biblia și Spiritul profetic. Si oni koji ujutru u svojim domovima čitaju Bibliu, se pregătesc pentru sigilul lui Dumnezeu. Se pripremaju za Boži pečat. Toți cei care sunt absorbiți de grijile lumii. Svi oni koji su natovareni briga, svetskim brigama, preocupați de oglinzi și de ce să mai vinzi. Ă, Okupirani šta mogu da čine danas, šta mogu da prodaju i kako mogu zarađivati novac. Se pregătesc pentru semnul fiare. Oni se spremaju za žig zveri. Avem nevoie să-L cunoaștem personal pe Domnul Isus Hristos. mi toliko potrebe imamo da upoznamo Isa Hrista lično, ca un mântuitor iertător de păcate, kao spasitelj i onaj koji može da nam prašta grehe, ca un mântuitor care ne schimbă caracterul, kao spasitelj koji ima silu da menja naš karakter, care pune în inimile noastre идеалур și Кој може да постави нове postavi nove želje u Ши не фаќа семена face asemenea chipului slavei sale. i može da nas E, čini identičnim sa e, likom slave njegove. Pe kruča dintre cruci. E, krst između krsta. Domnul Isus Hristos striga. Gospod Isus Hrist je povikao. Eli, Eli, lama sabaktani. Eli, Eli, lama sabaktani. Pentru ca niciodată în acest timp al istoriei Kao da nikada u ovom istorijskom vremenu unul dintre noi Da nijedan među nama Să ne punem întrebarea, Doamne, mă mai iubești? Da postavljamo pitanje, Gospode, zar još uvek me voliš? Mai am preț în ochii tăi? Zar još uvek imam vrednost u očima tvoji? Te mai ocup de viața mea? Zar toliko želiš da se impliciraš u moj život? Mai poți face ceva pentru mine? Zar možeš još nešto da činiš za mene? Aș vrea să cu experiență care am trăit-o personal în urmă cu 15 ani. I volio bih da završim sa jednom iskustvom koji sam doživio pre 15 godina. am la o evangelizare cu un frate pastor în vârstă. E, bio sam na jednoj evangelizaciji sa jednim pastorom koji je bio stari. Eram într-un sătuc. Bilo jedno manje mesto. Mai micuț. Și spre finalul acelei evangelizări, i na kraju te evangelizacije, fratele pastor dorea să facă apel i brat, pentru ca cei care vor să-și predea viața Domnului Isus. I brat pastor je teo da čini ili da uputi jedan apel onim ljudima koji žele da preda svoj život Isu Hristu. Se poate să spună lucrul acesta public. Da može da ustane i slobodno da kaže u javnost în fiecare seară la această evangelizare I svako veče a venit na, o femeie na ovoj evangelizaciji došla jedna, gos, jedna gospođa care în momentul în care se punea pe scaun da u trenutul kada je sela na svome mestu două scaune de o parte, dve klupe sa strane două scaune de cealaltă parte i dve klupe, dve stolice sa druge strane nu se mai punea nimeni tamo pored nje niko više nije stajao. Și cu aceasta am spus mult despre viața acelei persoane. O tome, o toj ženi sam govorio dosta. În mintea mă gândeam, Doamne, nu lăsa ca această persoană să spună publică vrea să urmeze pe Domnul Isus. I u sebe sam mislio, gospode, nemoj da činiš da tu gospođu i ta žena e, želi da preda život tebi. Pentru că dacă ea va accepta această chemarea lui Dumnezeu, nimeni nu va dori să mai vină Eu, să fie în locul acela. Ako ta žena bude donela tu odluku, niko više neće da je sledi. Mai târziu a trebuit să mă rog Domnului să mă ierte pentru acest gând. I kasnije ja sam trebao da se molim ni pokaje za ovakve misli koji sam imao. Ea a fost singura care a venit în față și a spus, vreau să-L urmez pe Domnul Isus. I upravo jedina ona je došla ispred i rekla, hoću da sledim Isa Hrista. în lunile care, în lunile care au urmat. И у месецima кои су прошла, în timp ce era la clasa de botez, u vremenu kada je proučavala i spremala se za krštenje, a venit și a spus, frate, de câteva zile nu mai fumez. I došla predamnom i reče, brate, evo par dana ja više ne pušim. De aproape o lună de zile nu mai beau deloc alcool. I već skoro mesec dana ja uopšte ne pijem alkohol și iubesc atât de И толико воли Иса Христа. Am văzut experiența ei cum creștea И гледао сам njeno искуство, та жена, каква е била и како е расла у Исусу Христу. Cum îl cunoștea tot mai mult pe И како га упознала, све више и више. S-a И она е донела odluku да се крсти. Tot сатул privea spre dânsa și își puneau toți o singură întrebare. I celo mesto, pošto je to било мало место. su gledali u nju, kako se ta žena promenula i postavili su jedno pitanje. Kum sa a putut ca ea se schimbe atat de radical? I svi ljudi, pošto su je znali koje je bila i pitali su, e, postavili su pitanje kako su mogli tako odjednom duboko ili radikalno da se promeni. Spre vjeci vieții neje. I pri kraju njenog života. ažno la spital. Stigla je do bolnice. Am vizitat-o cu soția. I ja sam išao na, sa gosp, e, ženom da je posetim. Era într-un e, sabat după masa. To je bila subota popodne. Și mi-a spus, frate, îl iubesc atât de mult pe Domnul Isus. I ona mi, ležeći i bolesna u bolnici, brate, hoću da ti kažem da toliko volim Isusa Hrista, vreau să mă întâlnesc cu Domnul Isus. I moja želja da se sretim, da ga, da ga sretnem. Mm, am salutat-o, ne-am despărțit. Tada smo se pozdravili i otišao. Ca dimineața următoare să aud vestea. I da sutru jutru slušam vest. Că și-a încheiat viața pe acest pământ. Da je ona predala život i umrla. Mi-au rămas în minte acele cuvinte ale Dumnezei. I ostalo mi u pamćenju te njene reči. Îl iubesc atât de mult pe Domnul Isus. Te reči koje je rekla da toliko voli Isa Hrista. Și vreau să fiu cu El i želim da budem sa njim. Frați și surori în Domnul Isus Hristos. Braći i sestre u Isu Hristu. Domnul Isus ne spune și nouă, mă iubești? Isus nas postavlja pitanje nama, da li ga volimo? Ești gata să-mi predai totul? Da li si spreman da mi predaš sve? Ești gata să rămâi dacă trebuie chiar singur în mijlocul lumii pentru mine? Da li si spreman ako treba da ostaneš sam za Ješ gata să mijlocești, indiferent în ce circunstanțe? Da li si spreman da posreduješ u bilo kom trenutku? În Evanghelia după Ioan. U Evanghelia po Iovanu. La capitolul 1. U prvoj glavi. Domnul Isus spune. Gospod Isus kaže. Dar tuturor celor ce l-au primit. A svima onima koji su ga prihvatili. Adică celor ce cred în numele Lui. odnosno oni koji veruju u ime njegovo, le a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Da im je, dao im je za pravo da se zovu sinovi Boži. Născuți nu din sânge, rođeni ne od krvi, nici din voia firilor, ni od želja njihovih, nici din voia vreunui om, ni po želi nekog, nekome, ci din Dumnezeu. Nego po Božoj volji. Vă doresc această naștere. ja vama iskreno želim ovo, ovo rođenje. O naștere în care Dumnezeu se ne da tuturor o inimă nouă. Da nam Bog da jedno novo srce. Dorince noi. Nove želje. Idealur noi. I nove ideale. Un karakter nou. I posebno jedan novi karakter. Și <clears throat> aspiracije noi. I aspiracije ili želje nove. Dumnezeu se ne na la aceasta prin Duhul Svet. I Gospod da nam pomogne u tome kroz Duha Svetoga. Amin. Amin.